Bueno, moitas grazas por estar aquí a todos. Eh, eh, teño que dicir que Bueno, o meu o título é Micropolíticas en transición do local ao global. Eh, non sei se teño moito dereito isto que quero, vos quero falar, realmente non sinto que teña tal, pero bueno, eh, ao final entre o compromiso co colectivo, eh, o compromiso con unhas persoas que están diante de min e que, e que co compromiso de falar de determinadas cousas que que penso que son importantes explicitar e que, e que hai que falar delas e visibilizalas pois, pois adiante, non? O sea, isto é, eh, o sea, bueno, eh, o que dicía Fran de que, de que somos todos uns neuróticos, pois eu vos vou expoñer as miña neurose, que ten un, un síntoma, ou un síntoma que se repite, que se chama posibilidade, e vos vou cargar con iso bastante eh, xa veredes, entón, mm, de alguna maneira, pois, eh, o compromiso e deixarme comprometer por vos, pois foi eh, o que me levou a, a poñer a intentar explicitar determinadas cousas que andan pola cabeza e que, e que quería relacionar precisamente con iso que está a acontecer agora pois nas diferentes cidades do país, tamén noutros sitios, non só en Europa, e que son pois eh, determinadas prácticas eh, de resistencia un poquinho diferentes as que as que eran máis ortodoxas ou máis clásicas ou máis tradicionais, non? E que todo ten que ver un pouco co que, co que pasou fai, fai dous anos, por menos aquí en España, e co tema da crise. Entón, eh, mm, penso que, bueno, que sí que se di por aí que hai demasiada teoría lanzada ao aire, eh, moito discurso que podería servir de refuxo para non acabar de actuar, se estivemos falando non antes antes diso un pouco, mas non hai que menosprezar, eh, como argumentaba a convocatoria este curso de verán, a, ta, a trama entre as palabras as cousas e os corpos e demais. Teremos que acostumarnos a que non ocorra nunca o que as palabras din, cousa que tampouco ten por que ser tan mala, eh, mas tamén a que nada ocorra sen palabras, e que estas ás veces ralenticen, dean voltas, creen incertidumbres ou, mesmo funcionen de excusa para non tomar unha iniciativa. É certo que os discursos ás veces atrapannos e non nos deixan soltar lastre, mas outras, outras veces animan, provocan, e serven de detonante para que pasen determinadas cousas. De feito, hai algún discurso que algo está a cadar e que se vai afianzando co apoio das prácticas que o acompañan Non é a miña pretensión facer un análise do que aconteceu dende o 15 de maio eh, de fai dous anos ao longo do territorio español, nin sequera por aquí por Galiza. De seguro que moitos serían quen de Abranguelo un pouco mellor, eh, animovos a que explicitedes determinadas cousas se as coñecedes, non? Eh, o ano pasado, cando estivemos aquí no outro curso de verán, eh, no que se falaba do acontecemento, pois estábamos intentando pensar pois iso, se o 15M fora un acontecemento ou non, eh, para a miña sorpresa, pois houve xente que dixo que non, pero eu viña coa idea de que sí, que sí, que, que son un acontecemento, porque sempre pensei que, que pois, que sí que houve un cambio que foi irreversible na mentalidade da xente e que tiña que ver cunha colectividade, o sea, con algo que conectaba o colectivo ou a sociedade co individuo, non? Con tema este que, que se estaba falando na, na, na presentación anterior. Pero ben, despois destes dous anos e pico, o que quería analizar é o perfil dos discursos que conseguen mobilizar agora a xente e facer que emprendan algo ou se sumen a iniciativas xa existentes. Na busca, por suposto, dun cambio, dunha loita contra o sistema capitalista. Pois espero que estéis comigo en que Ainda que non vote man de ninguna estatística Que parece que aquí aborrecen delas <laughs> Hai agora máis xente implicada eh, nos movimentos sociais que fai dez anos O sea, ten que ver coa crise, ten que ver co 15M ten que ver con moitas cousas, pero é de feito así, non? Eh, penso que podo permitirme non pegar ninguna estatística. O capitalismo, dende logo, suficientemente poliédrico como para que non sexamos quen de afrontalo directamente nin de sentir que podemos producir un cambio. É dicir, facer que se veñan abaixo as súas lógicas de dominación, esas que non nos permiten máis que, un día tras outro, acabar rendéndonos os seus pés e reproducindo a nivel micropolítico. Tamén existen, conseguintemente, moitos focos nos que hai que loitar e, dende logo, infinitas máis estrategias para facelo. Estas estrategias coexisten dun xeito máis ou menos conflictivo, non imos negalo, pero con maior éxito, penso eu, ali onde se complementan entre sí e aproveitan os diferentes caracteres da xente que as leva a cabo e tamén da que se ve apelada por elas. Pois, por descontado, pensar, eh, penso que é o que temos ter clarísimo, pensar nunca imos a pensar todos igual e nunca imos ter a mesma, mesmas sensibilidades cara, cara unha mesma situación. Eh, así todo, estás a dar un cambio de rumbo nas novas maneiras de resistencia que marcan certa distancia coas estrategias clásicas da esquerda. O obxectivo de tomar o poder vai deixando, deixándolle cada vez máis espazo a unha vía que eu diría que consiste máis ben en non dalo, en certo sentido en quitar o poder, vamos a deixalo así entre comillas é, digamos, a categoría pola que quero, baixo a que quero abranguer pois, todas estas novas prácticas, non? Que, bueno, que un pouco forzosa, pero va, a ver se, a ver se se comprende. Por facer unha analoxía, optar por non votar cando chaman as urnas foi por moito tempo unha estrategia seguida por moitos nunha, dirección semellante, que contrastaba coas expectativas dunha toma de poder pola vía democrática. O contraste, pois, tamén no 15M se viu como eso era un problema para os, as diferentes mentalidades na esquerda, non? E, e hai un conflicto, non? Mas ante evidencia de que o sistema representacional simplemente permite legitimar cada 4 anos a uns señores para que xestionen un poder que en absoluto emana deles, a cota de poder que se lle quita ao sistema como iniciativa de non, coa iniciativa de non votar é dende logo nimia en comparación coa que estamos a outorgalle todos os días. Quizáis non a eses señores en concreto, pero si a aquilo que teñen entre man se deixan que circule nunha dirección ou noutra. Eh, pero a toma de poder faise inviável, polo menos no seu sentido máis clásico, porque apenas temos xa outras ferramentas que as que se nos permiten ter, despois de termonos expropiado tanta riqueza común. As que se poden conseguir con cartos, con tráfico de influencias e demais. E ímonos decatándonos, de, ímonos decatándonos que xogando ese, ao seu xogo o seu, seu non sabemos quen é, pero parece que hai aí hai un antagonismo, o seu xogo temos todas as de perder e por riba aínda quedaría todo por facer. Son diferentes as teorías sobre que vai antes e que vai despois ou que pasa o día despois de tomar o poder. Pero penso que preciso repensármonos aínda un pouco o que entendemos por poder para sermos quen tamén de valorar esas outras estrategias que están a tomar forza. Apoiándonos no que Foucault xa sinalaba a finais dos 70, o poder non é algo que se posúa ni que se poida localizar en algures. Por eso a idea de tomar o poder xa pode ser cuestionable nese sentido, non? Circula en relacións de forzas na medida en que se exerce, é dicir, en que unha acción provoca que a acción de outro ou a posibilidade de acción dese outro sexa diferente a que, a que teria tido de non ter lugar a acción de aquel. O sea, é dicir, Unhas accións determinan outras accións e condicionan que sexan esas accións e non outras. Vale? E iso que Foucault chama poder, se, se non Ba, chama, intenta, intenta describir, non? Este condicionamento en cadea das propias posibilidades dos individuos implicados, en realidade, segundo Foucault, non negan a súa liberdade, senón que esta é a condición para que o poder resulte. E iso ocorre ata o punto de que o dominado chega a sentir que as súas decisións son propias e non condicionadas, que efectivamente é libre a, toma a hora de tomalas. O sea, Foucault dide que é libre a hora de tomalas, o sea, non é que se xa unha apariencia, que é libre a hora de tomalas. O sea, está repensando un pouco a idea de liberdade eh, eh, eh fronte pues, pois, a esa idea de coerción, a idea de liberdade, a idea de poder fronte a esa idea de coerción, ¿no? que, que coa que pensamos normalmente o poder e as teorías clásicas do poder pensaban, non? Liberdade tamén atén o, digamos, o, sometido, o dominado, para non acatar eses condicionamentos, pero que o que ocorre entón é insubordinación. Pois seguimos a falar de poder, claro, o sea, non é coercitivo, pero para non facer o que os outros queren que fagas, eh, ainda que seas libre de facelo, pois implica determinadas cousas e eso implica insubordinarte a ese poder. O que implica que esa liberdade resulta ser máis ben condición para ofrecer resistencia ante ese poder. En definitiva, temos liberdade para sometérmonos e para resistir. Para sometérmonos ou para resistir. Este punto de inflexión entre poder e resistencia penso que recoñecemos todos e eh, eh, presumo que moitos de nós estamos hoxe aquí pola experiencia vivida de atopármonos nesa circunstancia. O concepto Foucaultiano de liberdade eh, de que non hai, non hai bloqueos, o sea, de que ti podes sempre facer o que queres, ten a súa propia bagaxe e un sentido moi conciso nas análisis que leva a cabo do noso presente histórico. gustaría gustaríame probar unha traducción coa venia dos Foucaultianos que xa na sala, posto que a violencia non a vou poder evitar nesta traducción. Toda traducción implica unha certa violencia. Fago esta traducción porque penso que é preciso insistir aquí nun factor que queda obviado cando se remite unha liberdade. En xeral, a moitos dos termos positivos que asolaban os discursos habituais deste tipo de experiencias, sobre todo na medida en que se desexa que ese punto de inflexión implique un cambio. O, sea, o discurso tende a ser positivo porque buscamos tamén pois, pois, pues, afianzar a seguridade de que se pode producirse cambio. Non? Entón, pois, se falan de, de, de, os conceptos tenden a ter algo de positividade. Eh, de feito, este factor, que aínda non nomeo, adoita ata producir certa repulsión inmediatamente asociámolo a unha linguaxe afectada se, con, se se defende patética, trásica, morbosa e ás veces ata catastrofista ou determinista Si, sí, os dualismos da cultura occidental tamén se ceban neste caso poderíamos seguir numerando pero deixo que a vosa intuición o traballo Ben, podría ser certo que ten pouco sentido dicilo en determinados contextos nos que o optimismo é decisivo, pero tamén haberá que ter en conta que se pode dicir, que se está a dicir cando non se di. Cando non se amenta, e vela aquí o termo, a impotencia. E que implicacións ten relegala? Eh, dunha forma generalizada a determinados xenos ou registros lingüísticos. O sea, antes tamén se falou un pouquiño non do, eh, do tema da, que tamén a linguaxe, estamos dicindo a ciencia ten unha determinada linguaxe eh, eh, eh, que pasa cando cando distinguimos non entre linguaxe, literatura e demais, o sea, que ocorre aí cando dixamos que determinadas cousas se poden eh, dixar, determinadas cousas, determinadas formas de dicir se poidan facer en determinados xéneros literarios ou registros en outras non, non? Pois aquí o mesmo, que, que ocorre cando estamos polo cambio, pola transformación social, hai cousas que non se poden dicir. Que, por qué? E por que non outras sí que se poden, non? Entón, por ir apuntando motivos, vou falar un pouco, vou meter vos caña aquí, coas miñas cousas, aquí xa empeza a ver a neurosis, o síntoma de todas estas cousas. A ver, o negativo. Ese negativo que está inscrito con sangue na idea da impotencia, ten o seu propio percorrido ao longo da historia da filosofía e semella que para pensar o noso presente triunfa hoxe triunfa hoxe en día o discurso que obvia ou rexeita os matices e vai dirixido vai dirixido algo ten que ver isto coa repulsa que se consolidou na segunda metade do século XX da dialéctica hegeliana e o seu poder do negativo para a consecución da historia do espírito Este espírito hegeliano sempre prevalece sobre o sufrimento polo que tivo a ousadía de pasar Teño aquí o parágrafo no que, no que Hegel fala da, da, do poder do poder inmenso do negativo do traballo do negativo e todas estas cousas eh, e bueno, non vou ler todo o parágrafo pero, pero si sí unha fraseciña pero a vida do espírito non é a vida que recúa ante a morta e que se, eh, e que se mantén eh, e se mantén pura frente á desolación senón a que a soporta e a conserva nela. É un pouco, un pouco digamos a descripción, non? De, bueno, a descripción no, un pouco o que condensa o tema do negativo e o poder que ten na dialéctica hegeliana ese momento negativo que ao final queda subordinado pues, o que se chama síntese, o que se chama eh, eh, espírito ou demais, non? Entón, pois, eh, de alguma maneira, isto ten un carácter conservador dende determinadas lecturas porque se asume que eh, que esa negatividade, ese sufrimento é necesario eh, o espírito está por riba, non? Por riba no sentido de que dá igual, de que non importa, de que non é algo no que nos teñamos que o que teñamos que atender, non? Eh, dita repulsa a un sistema en última instancia conservador e ratificador, ratificador do status quo, xa digo, dependendo das lecturas, atinxe sucintamente as razóns polas que certo pensamento seguiu unha liña crítica co negativo. Eh, poño, por exemplo, por caso, o, sea, eh, o tema... O sea, aquí estou referéndome, por exemplo, a Deleuze, que sí que vai a a, a atender a ese negativo, vai intentar pensar a negatividade esa que está en Hegel, o sea, negatividade que está asociada ao problema, a algo que algo que, que se pode resolver e non algo que, que é impotencia, non? O sea, que, que xera pues, todas estas cousas. Isto podese discutir despois, eh, tampouco vou entrar agora niso. As razóns sociolóxicas, psicolóxicas ou culturais polas que este novo pensamento non reaccionario triunfa, xa non sería ben quen de abordalas. En todo caso, hai unha cuestión xa trillada que se chama metafísica da presenza que ben pode aportarnos algún elemento para xulgar esta situación. quen pretendeu poñer sobre o punto de mira esta metafísica da presenza como tradición occidental de pensamento que vai dende a antiga Grecia ata a nosa contemporaneidade, precisamente sinalaban que este xeito de pensar impoñía os parámetros da presenza e da realidade efectiva a dimensións que desa maneira quedaban impensadas. É dicir, reducir á presenza de determinadas cousas que pululan pola aí eh, implica deixalas en pensar, obvialas e demais. Eh, Este é o caso xustamente da impotencia, que baixo os parámetros da presenza pode resultar a cousa máis inoportuna e desdeñável, sobre todo se temos en mente a idea dun suxeito racional fundamentado na súa propia vontade, o sea, non hai nada peor que un suxeito con vontade sinta impotencia. O sea, é como, o sea, xeras ese dualismo, non? A impotencia é xusto eso que está fora. Se se, se trata a impotencia como algo real efectivo, dado aí sen algo cumprido e rematado, evidentemente é o último que queremos escoitar nunha loita por cambiar o sistema capitalista que nos fuxuga. É a morte en vida de alguén que se somete ao poder e xa non fai nada por sair. Os sentimentos empáticos que chega a provocar a impotencia de alguén nos demais responden a uns mecanismos que afortunadamente serven de contrapeso a esa infravalorización. Pero con todo, xa sabemos que ás veces estes sentimentos poden mesmo tomar a forma algo perversa da caridade que está pois xurdindo como algo moi de moda entre os católicos conservadores que reforza precisamente o que a parte racional nos eh, parte racional di eh, que ese carácter acabado e pechado da impotencia eh, fai que se tome como algo algo dado sen máis que non ten remedio que, eh, que non ten ningún vínculo coa, cos estados de cousas e que non me incumbe a min o xeneroso, o caritativo é humanitario. Entón, eu doulle a limosna, doulle o que sexa, pero parto de que esa persoa ten un impotente, o sea, é impotente ante a súa situación e non hai máis remedio, non? Entón, o que vai enfatizar é esa idea de acabamento de, de de, de, esta, o sea, de, de, de cousa dada, non? A impotencia, de cousa que está na presencia e que sen máis non, non se pode facer nada con ela. Pero a impotencia, igual que o poder que Foucault trataba de rescatar das teorías clásicas do poder e de alguna maneira tamén da metafísica da presenza na que estas se insiren, tampouco unha cousa que se posúa ou que se poida localizar e delimitar en algún lugar concreto. O sea, digamos que vou intentar aplicar o mesmo a mesma estrategia que fai Foucault co poder un pouco así, pero moi brevemente co tema da impotencia, non? A impotencia non é algo que este aí sen máis. En realidade, todo este campo semántico do poder, da potencia, do posible, E aí esas son as miñas neuroses, así como da impotencia e do imposible, é o que constitúe a dimensión máis problemática cando se somete a unha reducción os parámetros da metafísica da presenza. Por intentarlo dicir de forma concisa e xenérica, a ver se me sai para poder axustar a idea de potencia a de realidade efectiva semónica deste pensamento realidade efectiva refírese a algo que xa está aí despois dun proceso pode ser, pero que xa está aí é presente, é o que dicimos que é eh, eh, a negatividade inscrita na potencia porque se fose realidade efectiva a potencia eh, o sea, se, a potencia non tivese negatividade eh, xa sería realidade efectiva o sea, se pensades en Aristóteles cando di eh, cando diferencia entre dinames e energia pois dis, o sea, un pode tocar o piano pero en canto se ponga a tocar o piano a negatividade que podía haber Eh, el non fala de pianos, pero bueno. <laughs> Eh, a, negatividade, a negatividade que podía haber na, na potencia de, o sea, non chegar a facelo, pois desaparece, non? Entón, eh, a negatividade inscrita na potencia que foi concibida dende o comenzo como impotencia, como non poder, aínda que se intente eliminar un pouco, tivo que ir sendo illada máis que o sea, xa en Aristóteles intenta graduar ese tema, non? Hai diferentes impotencias, non, non todas son iguais, e hai algunhas que levan a acción. Pero bueno, eh, eh, toda esa impotencia ou non poder tivo que ir sendo illada e desplazada ao longo da, de toda a historia da metafísica eh, desplazada do carón da, da potencia ou máis ben da simultaneidade con ela polo simple feito de que esa negatividade a que lle quita a realidade a potencia Seréns sen impotencia, a potencia sería máis ben, máis, sen máis realidade efectiva non tería sentido tela en conta como dimensión do que é. Todo este tema do poder da, ten moito que ver con isto, non? O sea, con todas esas dimensións que quedan un pouco un pouco cosas cos parámetros cos que pensamos. No tocante a relación entre poder e resistencia, podese ver como o factor da impotencia en realidade fai posible o salto que o enfoque de Foucault implica respecto a respecto a outras posicións, aínda que el recorra a idea de liberdade. Son dos os matices fundamentais a ter en conta na postura de Foucault, que o poder non é coercitivo no sentido de eliminar a liberdade, e que sen crucificar o poder nin facer unha teoría sobre el este, esta unha cuestión eh, epistemolóxica, digamos este poder Este, este o sea, eh, perdón, o, o poder pode ser abordado en análisis das prácticas de resistencia que o contrarrestan. Digamos que esa estrategia de Foucault, o sea, non se pode teorizar sobre o poder, non se pode definir, a pesar de dicir pues, algo sobre él, an, eh, pénsase, eh, analízase a partir das, das prácticas de resistencia eh, que, que o contrarrestan e que, e que forman pa, unidade en relación co poder, non? Se hai liberdade é porque a posibilidade de resistencia do dominado, é aquí como quero entroncar a idea de impotencia dentro da de liberdade, se hai liberdade é porque, é porque a posibilidade de resistencia do dominado implica ao menos dúas formas de impotencia. Por unha banda, a impotencia de quen exerce poder para dominalo, mesmo cando leva a cabo a acción que resulta condicionante. O sea, é libre porque o dominado é libre porque, aínda que outro realiza acción, outra persoa que está a condicionar as súas posibilidades de acción realiza acción, eh, eh, sempre ten a posibilidade de que o de que, de que, de, de que non efectúe eso que quere facer non? entón o dominador sempre ten un grado de impotencia e pola outra a propia impotencia que poder xera no dominado pois de non ser esta previa resistencia non, sería, non só sería un acto de liberdade, senón que Foucault nunca podería ter abordado como estrategia analítica o poder dende as prácticas de resistencia que conleva. Esta segunda forma de impotencia é a impotencia certamente diluída e prácticamente imperceptible polo suxeito, de aí a ausencia de facela visible, a hora de tomar unha acción fora do campo de posibilidades de acción que determina o poder exercido sobre un. É a impotencia inscrita en cada cumprimento do que o sistema establece. É a vulnerabilidade, en definitiva, a insoportabilidade do sometemento ao poder, que en algún intre leva a alguén a ofrecer resistencia. Polo tanto, xa non se trata daquela impotencia illada, ausente de toda potencia, rematada e pechada sobre si sí mesma. O contrario, toma parte en toda a relación entre poder e resistencia, con maior ou menor intensidade, pero sen dixar nunca só a potencia e expectativa metafísica de que esta poida facerse presente sen mácula, sen negatividade. Non hai potencia nin poder sen unha impotencia que a imposibilite que a posibilite e a imposibilite ao mesmo tempo. Nin se abre posibilidade algunha, non é de partida imposível. Se ben esta non é a estrategia discursiva de Foucault, pois el pretende dar, contra, dar conta do funcionamento da sociedade a través de concatenamentos positivos de accións e posibilidades de acción, Traer a conta esta circulación da impotencia paralela á circulación do poder que el tan oportunamente describiu pode aportarnos, unha mellor comprensión das novas prácticas que toma ose forza entre os movimentos sociais que non son as de toma de poder clásicas nin tampouco exactamente as que Foucault tiña en conta nos 70 especialmente centradas na conformación de novas subjetividades como dicíamos A circulación do poder dentro das nosas sociedades dificilmente, dificilmente pode facer viável pensar a resistencia como unha toma de poder no sentido clásico. Pero para Foucault, a pesar de termolo empregado para dar conta deste desplazamento, toda a loita implica unha expectativa de configurar outras relacións de poder que determinen vencer eh, que permitan vencer as existentes, é dicir, un confronto, unha loita entre modos de, de, de canalizar ese poder, digámoslo así. Non vou negar que, de feito, sempre haberá en calquera sociedade un poder circulando, delimitando a través dos nosos propios actos as posibilidades de acción dos outros. Pero, de novo, penso que un pouco precipitado formulalo así, se o que se entende con iso é que o punto de inflexión entre poder e resistencia constitúese máis unha loita pola sustitución do paradigma de dominación por moito que estea posibilitado pola liberdade se insisto en entender a, a circulación da impotencia dentro destas relacións é porque a estrategia de loita non sempre recae sobre as capacidades de impoñer ou facer valer certo poder. Como dicía antes, están a xurdir algunhas prácticas que sacadan, que sacadan algún cambio e porque a xente que as leva a cabo está a deixar de outorgar o poder que antes reproducían a nivel micropolítico. E acho que fan máis alá dos discursos que os sosteñen. Son propostas constructivas que apostan por poñerse xa a mansa obra para crear ese outro mundo no que nos gustaría vivir por transformar os modos de vida proliferan de forma autoxestionada por todas partes e non esperan por ninguén porque sempre un bom momento para sumarse eh, as medidas tomadas por estas iniciativas eh, que fan posible tal innovación sobre outras estrategias de resistencia que non por iso son menos importantes nin eh, son indispensables é que se propoñen unha reducción progresiva do consumo eh, aquí vai vai vir a cousa un pouco rara o consumo de petróleo por un lado e a dependencia senón do emprego eh, do diñeiro de curso legal polo outro No contexto dos países occidentais, estas dúas medidas, o sea, reducción do consumo de petróleo e eh, reducción da dependencia de diñeiro de curso legal, eh, resultan ser claves porque non se poden levar a cabo sen asumir as relacións de interdependencia entre as persoas. E ese é un pouco o punto, non? Por diñeiro e por petróleo vendimos as nosas vidas e expropios a nosa riqueza común, quedándonos en individuos prácticamente illados. Ou seja, que son cousas materiais moi concretas, pero no fondo foron os mecanismos polos que estamos como estamos, non? ou parte dos mecanismos. Asumir que podemos tender a eliminar eses dous instrumentos do poder da nosa vida cotiá implica empezar xa a construir con outros os lazos de interdependencia que os suplanten. E se a nivel micropolítico deixamos de precisar exercer ese poder, ese poder para convivir co outro, o poder que nos dá o, poder, eh, o diñeiro ou o combustible, eh, a nivel macropolítico, eh, perdón, E se a nivel micropolítico deixamos de precisar exercer ese poder para convivir co outro, a nivel macropolítico, pasando por suposto polas institu institucións dos estados, desfacémonos do principal mecanismo de subsidición polo que outorgamos poder e nos deixamos someter. É dicir, que hai mecanismos que sí que permiten conectar o local e o global eh, e permiten, de alguna maneira, empezar a imaginarnos se habería algunha vez alguna posibilidade de parar alguna guerra porque por exemplo, estamos estamos nunha, estamos estamos no co xogo da guerra aquí agora en Siria e non temos posibilidades de parala, non? O sea, é que é, é sintes impotencia tamén por iso, non? Porque porque sempre van a facer o que queren porque hai uns intereses detrás e ti non tes o poder nin a capacidade para, para influir determinantemente niso, non? E digamos que estas, que estas estrategias eh, que son máis constructivas, no fondo, están creando outro mundo que algún momento poden chegar a, a, a crear outra cousa, non? Por iso tamén pretender que unha comunidade pode localmente cambiar o modo de vida máis xusto mentre se alimenta os poderes que gobernan o mundo con cartas ou consumo de combustibles fósiles é, ao meu ver, un autoengano tan contraproducente como o que estamos a vivir agora. Eh, eh, o espazo eh, que estas prácticas abren é o de poder algún día non ter que xogar o xogo de poder dentro das regras que outros impoñen. Alimentando a ilusión de independencia individual, o poder consegue expoñer ás persoas o maior grao de vulnerabilidade e impotencia, aquel no que se lles priva de todo o vencello de dependencia os outros e o mundo, precisamente porque supliron con, con outras cousas, non? con outros, con outros instrumentos de poder. Por iso, co xurdimento destas estrategias, mostrase, ao meu ver, dunha maneira irreversible que ninguna loita contra o capitalismo pode a estas alturas obviar a experiencia e insoportabilidade do poder pola que o suxeito xa non pode ser suxeito ningún individuo, individuo o que fai posible ao mesmo tempo que imposible que este se arrisque por unha transformación da sociedade arriscarse porque eh, porque pode facelo só na, só, só na medida en que non pode facelo en que pode e non pode ao mesmo tempo Penso que aquí hai esa ponte eh, da que se estivo discutindo entre individuo e sociedade, esa dicotomía, é que o individuo non é sen, sen o outro, e supoño que, polo menos na miña opinión, hai que empezar a ver como eh, como esas individuales se constituen en relación aos outros, e cando dicimos que o individuo está aí e que ten os seus problemas e ten todos os seus traumas, tamén é porque, porque se constituiu en relación con outros e en determinadas relacións con outros. Entón, a conexión entre sociedade e eh, ou determinación social e individuo vai por aí. Non é sinxela, pero está aí, non? En como cambiamos as nosas relacións cos outros, outros que están preto, para poder en algún momento chegar a cambiar a sociedade o sea, outras estructuras, crear outras estructuras, digamos. Arriscarse, arriscase, porque implica expoñerse a depender do outro. É imposible para min Eh, para min porque escapa o meu control. Asumir esa vulnerabilidade que xa non pode ser encuberta polas próteses que o poder engadiu ao corpo social, o diñeiro polo que sustitúes a dependencia co outro por unha ficción de independencia e o combustible fósil co que suples a dependencia ao mundo baixo a expectativa de que este estaba aí para estar a túa disposición. Polo tanto, a estrategia de non outorgar o poder a través destes dous instrumentos consegue abranguer, como poucas outras estrategias, o nivel local ao mesmo tempo que o global, resistindo o tempo que transforma. Faise manifesto que se instauran relacións de poder, como dicía Foucault, mas cando non se están a reproducir as que pretendidamente se querían evitar, o cal, por suposto, vai ocorrer de alguna ou de outra maneira e requirar un traballo continuo sobre elas, porque precisamente todos vimos cos nosas cousas, cos nosos traumas, está claro que, eh, que que se van a reproducir determinadas lógicas de dominación. Eh, eso non se pode evitar máis que traballándoas. O que psicoanalista ou con outros, eh? o sea, non fai fallo psicoanalista sempre. Senón que se consolidan as supostamente desexadas, eh, pero nunca preditas. Que pasa entón? O poder eh, de modificar a acción de outros verase menoscabado por ese cuestionamento radical da idea de suxeito, oxalá en razón do cal as decisións se empecen a tomar tamén en vistas ao outro. Como dicía Derrida, que sexa o outro o que decida en min. Esa é a decisión que toma un, é a responsabilidade que toma un. E sen o cal, todas estas propostas autoxestionadas dificilmente poden sobrevivir no tempo. Ata aquí, polo de agora, o conto que me conto e que vos conto para asimilar o estado de cousas que penso está a conducir os movimentos sociais. Pero despois están os propios discursos dos movimentos sociais. Son diversos os termos que se están a conformar para ir discursivamente da man destas novas prácticas, que aínda que non son estrictamente novas en canto á súa historia, se atopan un pulo e un aumento considerable de interesados coa crise, concretamente no Estado español, co 15M, non? Falase de comunidade, comunidade social fronte ao individuo, de procomún, ben común ou man común, para oporse a dicotomía excluinte entre propiedade privada e propiedade pública. Falase de crecemento, de crecemento para poñer sobre a mesa a inviabilidade ecolóxica do noso sistema económico crecentista. Falase de asemblearismo ou de democracia directa para nomear alternativo ao sistema representacional. Falase de autoxestión e de autoorganización. Falase de tomas de decisión por procesos de consenso, que fronte que moitos teñen asociado o termo, se establece precisamente para tratar de non pasar nunca por riba de ninguna singularidade ou minoría. Falase, de transición para dar conta da dimensión histórica do proceso de cambio social. Fálase de permacultura como técnica de aproveitamento respetuoso das inercias da natureza. Fálase de cooperación e de axuda mutua como forma de relación interpersoal fronte ao modelo individualista. E tamén, e tamén de desobediencia civil, de non violencia, de resiliencia, de economía social, de relocalización. De seguro que me esquezo moitos, e algún seguro que non os coñezo, supoño que a, a, moitos vos soarán, pero o que hai que ter en conta en, é que a diversidade de iniciativas que todas suscriban por principio todas estas ideas e de feito algunhas entran en conflito entre sí De feito, caben estrategias moi heteroseñas, dependendo sempre do grupo de persoas que están detrás e do que decidan. Hai quen aposta pola ocupación e que busca ter todo eh, e quen busca ter todo perfectamente legal. Hai quen, dentro dos parámetros da independencia e autoxestión, se nega calquera relación coas institucións en quen busca o a pollo expreso destas. Hai quen se exixe un cambio de vida radical de volta rural e quen vai en que ve en, eh, perdón, e quen ve máis viable conseguir unhas hortas urbanas para a xente da cidade. Hai quen aposta por adicarlle o proxecto prácticamente toda a súa actividade productiva e quen o fai no seu tempo libre. Hai quen se conforma con crear un pequeno grupo de consumo e quen aposta por organizarse en biorrexións, con que é un, unha cuestión casi o sea, que non responde aos parámetros de división do territorio convencionais contemplándose tamén os formatos de centros ocupados, ecoaldeas, cooperativas de traballo, barrios, asociacións de veciños, mancomunidades, vilas, cidades, comarcas, provincias ou comunidades autónomas. E hai quen busca as inercias con outras loitas dos movimentos sociais eh, e quen só atende a esa vía constructiva. Digamos que hai para todos. A, e cada quen ten que decidir que o que quere e como quere cos outros que ten o seu carón pois, pois levar eh, o proxecto adiante. O que traen novo, como dicía, é que non esperan a que ninguén faga por eles, sen reclamarle a ninguén, pero clamando por un si se pode sumativo que en absoluto é diferente aos que de vez en cando escoitamos polas rúas despois de pararse un desafizamento ou de impedir que algún, algún se pasen polo forro uns dereitos social ou algún dereito social máis, aínda que para estas cousas anden os tempos difíciles. Dende certos sectores criticabanlle as iniciativas que xorden baixo amparo do modelo decrecentista que hai que ter en conta que xa leva décadas en proceso que se lanzan coa, coa enxenua expectativa de que non fai falla a loita social, de que sen conflicto poden acadar eses obxectivos e que as autoridades lle van deixar facer. O único que eu salvaría desta crítica a estas alturas é que o medo hai que intentar deixalo atrás, porque sen riscos non ocorre nada. Despois haberá propostas máis radicais ou máis conservadoras, cada quen segundo os parámetros polos que experimenta a insoportabilidade do noso presente e sinte que ten que actuar. Pero non é controlável o que se aprende e desaprende cando se abren espazos de encontro entre as persoas. Moitas veces moitas veces unidas ao comezo por pouco máis que carrase e ganas de cambiar algo das súas vidas e despois con nada menos que un vital proxecto, un proxecto vital en común, que é como se soe decir. Saber se paga a pena defender iso que se está a construir, se paga a pena expoñer a propia vida e a de outros, se é suficiente ou non unha vía non violenta, son de novo cousas polas que ninguén máis que un mesmo, xunto coa xente que o acompaña no proxecto, pode decidir. Como dicía antes, as prácticas son acompañadas por discursos, pero non son estes os que sosteñen e as que lle dan maior ou menor validez. O decisivo será sempre O decisivo serán sempre as posibilidades de vida que se creen. E claro que non serán vidas carentes de discursos, pero non serán as vidas que os discursos digan que son. E se condicionamos vivirmos esas vidas, os discursos que as pretenden dicir, probablemente acabemos persuadidos de non vividas. Digamos que esta é a manifestación da neurose da que se falaba antes. Neste punto, que atende de maneira eh, directa a unha das cuestións clave que se presentaba na convocatoria deste curso, penso tamén que hai que ir con moito cuidado. Require que decisivamente atendamos os límites da linguaxe. Estamos imbuídos por unha, por unha comprensión da linguaxe marcada pola idea de verdade, por lembralo de novo baixo os auspicios da metafísica da presenza. Isto fainos encerellarnos en discusións intestinas sobre cal é o discurso verdadeiro, neste caso, sobre e para a revolución. Pero como, como un discurso verdadeiro sobre algo que non existe? sobre algo que está por vir? E máis, referentes ausentes como de revolución deberían xa invitarnos a pensar que a función da linguaxe non é adecuarse á realidade. Máis ben é a ferramenta que temos nós para que a realidade se adecue nós ou nos a realidade, depende como se queira mirar. Por dicilo con brevidade, cada vez que nos adaptamos, perdón, cada vez que nos inadaptamos, falamos. Ben, hai veces que nesas circunstancias calamos ou facemos cousas máis drásticas como matar ou como ou como sacar toda esa agresividade que nos queda. E cando estamos adaptados, falamos por falar ás veces tamén, pero iso non, nega, non nega outro. Esa inadaptación que un pouco esa idea de insoportabilidade do mundo, eh, esa impotencia que un sinte, Eh, esa inadaptación, por exemplo, pode vir de que nesa realidade na que nos atopamos pulula un discurso que nos resulta insoportable É aí onde son xurdir, de feito, as devanditas discusións. Baixo a apariencia de estar a buscar a verdade, a apariencia que dan un par de argumentos de autoridade que xa veñen por defecto, cando abrimos unha discusión, o que ocorre é que uns cantos inadaptados, todos nós, os uns inadaptados aos outros, todos nós, tratan por todos os medios que os outros se adapten a eles, porque eles non son quen de adaptarse aos outros. Ainda que non me gusta moito a palabra esta de adaptación, porque pode soar a darwinismo ou algo así, pois aí quedou a forma que tiven de manifestalo. Con isto non quero dicir que estar adaptado sexa bo ou un fin en si sí mesmo, e estar inadaptado sexa malo, en absoluto. O que si sí penso é que é certo que estar inadaptado é cando menos difícil de sobrevelevar ás veces e tendemos a, e tendemos a buscar unha saída. Moito depende de como se sobrevel de como se sobreleve e de como se faga esa saída. Todo este discurso que vos estou dando é, por exemplo, un resultado da miña inadaptación non unha verdade ou da miña neurose, claro non unha verdade que vos queira impoñer senón a maneira na que xestiono segundo as ferramentas que fun atopando a habitabilidade do meu mundo por iso volven de novo as miñas obsesión a palestra unha, unha sempre confía en que van a aclarar os demais o que me aclaran a min pero de feito, aquí en riba teño menos oportunidade de dilo comprobando sobre a marcha porque non sei que cariñas estedes estou mirando papel Con todo, espero que ao menos nos, eh, vos axuda a mirar iso que damos por descontado na linguaxe e na súa interacción co que non é linguaxe dunha maneira suficientemente distina, distinta como para que se abran outras maneiras de vivir xuntos. A miña adaptación pasa sempre un pouco polo feito de que aqueles cos que falo e que constituen o que me rodea desexen axudarme a vivir comigo a vida que faría soportável o que tende insoportável, pero así tamén que teño que seguir vivindo aínda que non o fagades, porque son procesos propios nos que eu non podo decidir por vos. Despois abordaría o que, en definitiva, era o meu propósito para hoxe, presentar as maneiras polas que eu aposto para abrirme o respecto co, o respecto co que outros eh, adapta, a, adoptan discursivamente as súas propias inadaptacións, adaptan discursivamente as súas propias inadaptacións, mentres confío en que as súas prácticas vayan a abrirnos a ese empoderamento da xente para vivir cos outros e co outro, aínda que as razóns que se digan a sí mesmos para facelo non se echan as que eu diría, nin estea de acordo. Digamos que é importante Neste caso penso que son as prácticas e a, e a vida, as vidas que abren. Cada quen coas súas maneiras de xestionar a experiencia de insoportabilidade do poder. Pareceme ilusorio pretender que teña que haber un discurso único ou esperar a que vaya para empezar a loitar por un cambio. Entón, de novo, retomo a miña obsesión, o conto que vos conto, que me conto, e que, vai, e que sigue por aí. Trátase de todo este ámbito do posible e do imposible, a potencia e a impotencia que por todas partes se me aparece como elemento que irrenunciablemente Nos toca repensar nestes tempos, do cal hai boa mostra ao longo do pensamento contemporáneo. Con este ámbito semántica entronca un dos principios fundamentais que rexen a nosa visión da linguaxe, este outro punto. Consideramos, considerámoslo válido por riba de todas as cousas, de feito servenos para determinar que é válido e que non o é. Estableceuse dende a súa formulación como un principio indemostrable pola evidencia da súa validez, aínda que Aristóteles, de quen nos chega a formulación, propúsese intentar polo menos refutar a aqueles que pretenden negalo, non como demostración do principio, senón como demostración de que non se pode negar. Eh... O que se pon aquí de manifesto é unha función deste principio que debería ser tida moi en conta, aínda que tendamos sempre a pensalo como unha simple ferramenta para recoñecer a falsidade dun discurso en abstracto. E é que se trata máis ben dunha ferramenta para distinguir se outro que tes en fronte é ou non é un interlocutor válido. A importancia de dicir algo con sentido que inmediatamente estea resido por este principio para poder selo e non pasar de inmediato a unha... Perdón. Sí. Eh... Perdón, non, é que, é que tiña que ler... Eh... eh cito... Eh eh, cito a frase pola que que, empre, que emprega bon, unhas frases de Aristóteles eh, no que explica todo este, este, esta demostración refutativa de quen se nega a aceptar un determinado principio que tampouco estuvo a nomear eh, ai non, perdón perdón, espera que me estou liando <laughs> eh, perdón Eh, a importancia de dicir algo con sentido que inmediatamente estea resido por este principio para poder selo eh, con que non hai espera que esto Bueno, de alguma maneira, este principio, que non nomeo, é o que eh, ao final nos sirve para para para bueno, que da dá impresión de que o, a a estructura que, que Aristóteles vai empregar para refutalo vai dar conta de, de, de en realidad de para que sirve ese principio o sea, nos pensamos que un principio que que é válido por si sí mesmo que, que demostra que hai discursos que son falsos e sen embargo hai algo nas interaccións dos discursos que, que nas que o principio resulta determinante eh, Bueno, que vou, que vou é que me acabo de perder aquí no meu texto. Eh, digamos que eh, o principio O principio que me estou a referir é o principio de non contradicción que nos empregamos continuamente porque dicimos que cando alguén di que algo é e que non é ao mesmo tempo entra en contradicción e o seu discurso non é válido eh, o que se ve con, co, coa, coa demostración de Aristóteles das, da, de que non se pode negar o principio de non contradicción é que eh, ou de que eso delimita eh, eh, que é linguaxe e que non o é e eh, cando alguén fala con sentido e cando non o fala eh, el, o argumento consiste en dicir eh, eh, ti di algo con sentido que se significativo para min e para ti e xa temos, temos demostrado ao principio de non contradicción eh, que pasa? que se non falas solta el se non di nada xa imaginade vos a Aristóteles frente a un sofista que está dicindo que o principio de contradicción non ten validez eh, entón dille, pois di algo, di algo, di algo e outro cala entón Aristóteles di se non di nada, sería ridículo buscar algo que dicir fronte o que nada ten que dicir na medida que o así en tanto que tal, sería xa como un vegetal é dicir, ou ti falas con sentido ou de alguma maneira perde a condición de ser humano eh, precisamente porque estás a calar. O sea, por que calar implica ser un veseral? Porque non estás disposto a, a falar baixo o principio de non contradicción e, polo tanto, eh, eu non se pode dirixir a palabra. O sea, non ten sentido falar contigo, eres un vegetal ou eres como un vegetal, e de alguma maneira, pois, eh, para min non eres un interlocutor válido eh, este principio de contradicción que o sea, son os tres eh, un dos tres principios que rixen a lógica da linguaxe eh, están vixentes dende entón eh, funcionan pois, nas ciencias o que entendemos por ciencia cando eh, polo discurso científico está perfectamente baseado eso pero cal é o problema eh, cal é o problema se, o sea, acaso acaso non non, non ten, o sea, non necesitamos iso para, para establecer, establecer o sentido non é acaso evidente que, que é contradictorio dicir que unha cousa é e que non é ao mesmo tempo quizáis, pode ser pero o problema está en como este principio de non contradicción é unha ferramenta para rexeitar e polo tanto excluir o outro é, digamos, a ferramenta máis eficaz xa máis creada polo home para a súa propia supervivencia no sentido de defensa dos seus límites fronte que o ameaza. É dicir, o sea, dentro de todo este, esta lógica de, do individualismo que vivimos, que non quero xeralizar, pero eh, de alguna maneira toda esa defensa do meu propio límite eh, para fronte a unha ameaza, fronte a algo que me dá medo, eh, está funcionando de alguna maneira ese principio de non contradicción no que se non es o que se non, se non te comprendo é que non eres, non eres un interlocutor válido, non? Se non te comprendo, podes quedar fora, podes quedar excluído, porque no meu mundo non entras, non ten sentido o que dis, porque non se comprendo que eu non comprendo o que ti me dis, e polo tanto eh, podo seguir coa miña vida e eh, seguir montándome a miña historia, non? E aquí ven o punto no que no que atinxe as miñas obsesión. O que eu estou a defender aquí non é que haxan que negar o principio de non contradicción, non polo medo de que me chamades vegetal, que tampouco é tan grave, senón porque efectivamente cando algo ten sentido para nós, satisfai de alguma maneira este principio. O caso é que xa de partida o mundo non está dividido entre as cousas que teñen sentido para nós e as que non existen. Esa é unha exclusión absolutamente excluinte e, e, e parcial é parcial. De feito, aquilo do que viño falando todo este tempo todo ese ámbito do posible, e do imposible, xustamente non satisfai este principio de non contradicción. De aí a súa importancia para o noso presente. O posible eh, ou a potencia ou o poder fronte á tradición da metafísica da presenza pode e non pode ser ao mesmo tempo. E xa era un problema para Aristóteles, pero seguimos coa historia, non? E, se queremos dicilo co verbo ser, e non é ao mesmo tempo. O sea, a potencia sempre van acompañar ao mesmo tempo coa impotencia. Xa na formulación eh, mesma do principio topamos a clave de todo isto. Dice explícitamente que o imposible eh, dices precisamente que é imposible a contradicción o sea, está dentro da propia estructura do, do principio polo que quero apostar é por facer esa experiencia do imposible que habita o principio pero para iso hai que suspender o principio poñer en suspenso e esa é a, a proposta a súa aplicación o sea, non dicirse máis porque outro porque non ten sentido que di outro porque porque porque non entra nos nosos parámetros o que di outro non se máis aplicar o principio de contradicción e dicir eso é falso senón eh, precisamente habitar esa imposibilidade, esa insoportabilidade do outro, porque o outro é imposible, é o que non comprendemos, o que queda fora do, do noso control. Precisamente, abrirse a esa, a esa insoportabilidade, a esa imposibilidade que o outro, eh, eh, furiar por aí un pouquinho, entende? <laughs> entende? Só así pode, pode acontecer un cambio, só así podemos abrirnos a, a, a nosa propia vulnerabilidade ante o outro e que outros imiscuyan nos e faga que fagamos outras cousas, non? Porque senón, por nós mesmos, resolvendo o noso conflicto, nunca imos a facer outras cousas. Imos a resolver o noso, o noso conflicto, pero non imos a resolver outra, outras cousas. E, de alguma maneira, volvendo ao tema de, de, deste tipo de prácticas que penso que non, non vai a compensar, pero, por exemplo, hai unha, hai unha unha experiencia que surdiu en, en no Reino Unido eh, dun señor que se chama Rob Hopkins que creou o que se chama Cidades en Transición que é unha proposta que en, naceu en, creo que en 2009 en 2010 había 300 cidades que xa se suscribiran esa proposta e que estaban empregando, o sea, estaban baseadas na, na idea de, do, do, do teito do petróleo, do cenito do petróleo, Eh, era unha proposta moi pragmática, xa nos eh, segundo a ecoloxía e as ciencias ecolo ecoloxistas se considera que o petróleo chega, está a chegar ou chegou o, o seu cupo máis alto de extracción en algún momento o petróleo barato se vai acabar e, eh, e eh, imos ter que pagar moito polo petróleo e toda a nosa sociedade tal como está montada non pode sosterse se se non temos eh, se non podemos pagar ese petróleo, non? Porque por todos os tumbos, o sea, por, to, por todo o transporte que implica pois comer unha froita do supermercado ou por todo ese tipo de cousas, non? O de vida ou nos ímos a topar con unha injustiza dentro dunha serie de anos na que os que teñan posibilidades van poder vivir e seguir consumindo ese petróleo e vivindo con esas cousas e os outros, pois, teremos que apoquinar polo feito de eh, de non ter feito algo antes, non? E os analistas din que pois entre 2030 e 2050 a cousa pois, bueno, pode ir bastante mal. Outra cousa é que busquen outras alternativas e demais. Esta proposta eh, vai un pouco eh, é unha proposta optimista, non? Dicir si se pode, porque hai hai algúns que razonablemente consideran que que a cousa está bastante mal, Eh, pero eles apostan por, por eh, non, a, non seguir a vía catastrofista e por non seguir a vía optimista de quen di que as tecnoloxías nos van a salvar a todos eh, e non vai haber problema ningún e non hai nada que facer que xa malo será que non apañen por nós non? entón eh, eles optan por esa vía e eh, digamos que dentro dos discursos que que hai para min é como o máis conservador, o sea, nacen no Reino Unido nun determinado contexto que non é a crise que se está a vivir aquí, eh, que mm, son cidades mm, bueno, sobre todo está desenvolto nun pobo que se chama Totnes e pois ti ves pois, un pobo normal de xente máis ou menos pudente que decide apostar por eh, crear iniciativas que vayan nese camiño entón pois eh, apostan polo consumo local eh, plantan árbores re, devolven as hortas á cidade eh, cousas dese tipo, non? Eh, que permiten que en algún momento, dentro de uns anos, cando a cousa se xa se xa grave, eles teñan xa as ferramentas para, para afrontalo e non sexan dependentes do petróleo. Esa é un pouco a idea. Eh, a partir de aí, eh, para conseguir eso, pois eh, crear unha moeda social para que, para que os cartos non se vayan fora, para, para fomentar a, a, a economía da localidade, e eh, da comarca, e, eh, e bueno, fan, bueno, toman unha serie de medidas, non? Entón, de unha maneira, para min, o discurso que me parece moi práctico e que están pensando en que os nenos e os seus, e os seus eh, eh, netos eh, poidan vivir nun mundo eh, mellor do que as expectativas sinalan eh, é, un, é unha maneira pois digamos mm, pragmática de dicir, bueno, pues eu non quero que o mundo sexa así para os meus fillos, non? Entón vamos facer algo. Eu estou máis pola labor de dicir, o sea, eu non quero que o mundo sexa así porque porque polo que é agora, non? E polo dano que estamos facendo agora, non polas posibilidades da miña proxección da miña vida eh, noutras persoas eh, nos meus xenes, non? Pero bueno, eh, é outro contexto, despois esa iniciativa foise foi proliferando por outros sitios, xa vos digo, en 2010 eran 300 cidades, incluso aquí en Teo se chegou a dicir, non sei como quedou a cousa, pero en Teo, Teo era unha, un pobo en transición, non sei como quedou a cousa, son propostas que animan moito a, a vinculación co, co coas institucións, cos gobernos, como dándolles alternativas a iso que, que eles non son quen de afrontar e buscando pois esas sinerxias, E, bueno, cada quen cos seus, cos súas propostas está claro que aquí en España van a ser diferentes que, que no Reino Unido porque é outro contexto, é outra é outro nivel o, o da crise e hai outros problemas a maiores como o traballo, o paro e demais non? entón, é outra cousa pero para min, de alguma maneira o feito de que eles estén a, atendendo ainda que sexa contingentemente a esos dous factores que dicía que é o, do, o da reducción do consumo de petróleo eh, o, de, o de emprego, o disminución do emprego do, do, do, dos cartos a nivel legal, o sea, os cartos de, os cartos de curso legal, para min poden posibilitar pois esa creación de outro tipo de sinerxias, de outro tipo de relacións entre as persoas, eh, que se fose só un deses factores o que atendesen non poderían non, o sea, non, poderían, non poderían facer o sea, se requiren desas dúas cousas como mínimo porque son dúas cousas que se retroalimentan o petróleo e o poder e o petróleo e os cartos entón eh, requeriría un pouco eh, de, desas dúas cousas non? e se non, esas, se non hai esas dúas cousas pois o sinto moito pero por moito que Alemania eh, este consumindo verde eh, se o fai pagando a factura a, as empresas que aparte teñen as petrolíferas, pois non cambia nada. De alguna maneira, non? Ese o, esa estructura. Entón, de alguna maneira, quero pensar que o, o modo de afrontar os discursos os discursos dos outros eh, non poden ser eh, o que tendemos a facer eh, habitualmente que é bloquealo e dicir ah, que ti non pensas o que penso eu entón non é válido o que ti dis senón que eh, hai que pensar no que eses discursos posibilitan como están tramitando as súas as súas imposibilidades eh, e que é o que están abrindo, non? Eh, se sai ben, pois sai ben, se sai mal, pois sai mal. Non o podemos saber e non ninguén o pode saber, non, Na, o resultado das nosas accións. Pero dar esa marxe, eh, habitar nesa marxe onde te atopas co outro e onde xogas eh, con ese outro e, e te deixas apelar por él é no que nos, me gustaría a min que, que intentásemos estar todos pouco a pouco avanzando para poder facer que as cousas vayan por outras vías nada máis Bueno. Eh, tes unha pregunta, sí. Bueno, eh, un comentario más que una pregunta. Al principio comenzaste hablando sobre todo sobre lo que son eh, las, relaciones de poder y el poder en cuanto a la capacidad de que el comportamiento, la toma de decisiones de alguien sea distinta que si tú no hubieras ejercido ese poder. Y después lo fuimos llevando, se fue eh, haciendo hincapié en determinado momento en el, en el petróleo y en el dinero y como una posibilidad de mm, insumensión o de, de, ganancia de poder podía ser el, recortar, disminuir la dependencia del petróleo. <laughs> Y mm, después apuntaste que en el caso de Alemania, por ejemplo, era lo mismo el que estuvieran consumiendo en verde si las empresas que le suministraban esa energía ecológica al final resultaban ser las mismas que las, grandes petroleras. ¿no? Entonces, em, apuntar en esa dirección, eh, desde luego no para hacer ningún tipo de discurso inmovilista ni, de desmerecer, pero que mm, creo que a lo mejor se, se hace muchas veces demasiado hincapié en poner una cara, un nombre, un, objeto. Eh, un signo de en dónde reside el poder, como puede ser el petróleo, el petrodólar o el dinero, cuando en realidad no dejan de ser instrumentos que lo que sirven es para establecer esas relaciones de obediencia y control. creo que tenemos dos casos mm, eh, clarísimos de lo que está pasando con la energía solar en España o con los furunchos, furanchos aquí en Galicia o con el sacrificio de, ganado, ¿no? el ejemplo de la energía solar, pues pongámonos verdes y a consumir solar para evitar la dependencia del petróleo. Quien dice solar, ahora voy a abrir el campo y decir eh, eh, geotérmica y eólica, ¿no? Pero luego ves que Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, empiezan unas empresas a comprar a otras y puede pasar lo que decías de Alemania, ¿no? que la misma empresa que te está metiendo el petróleo y el gas natural es la que luego te está suministrando eh, la alternativa de energía eólica. Al final el dinero va siempre para los mismos. Y en un caso de, eh, imagínate, pues de eh, autosuficiencia, que puede ser eh, a través de la obtención de energía solar, con placas solares, como hubo un montón de ayudas y se promovió desde el Estado, que ahora todos los edificios públicos tengan sus paneles solares, que la gente podía vender energía si, si generaba más de la que consumía, pero ahora este año te están boicoteando todo esto eh, tienes que pagar un impuesto, ahora se acaba de tienes que pagar un impuesto para poder consumir la energía solar que tú mismo produces, de manera que te sale más caro pagar por la energía solar que tú estás produciendo que cogerla de la red. Entonces, al final, eh, lo importante no es tanto si es petróleo, si se llama petróleo o se llama plural, lo importante es que estás dependiendo del poder que ejerce sobre ti, el que te suministra energía y, el, sacrificio que tienes que pagar para poder utilizar otro. Y incluso en el caso de la autogestión, y que conste que no quiero ser eh, inmovilista ni tremendista, y decir todo esto no vale, ni tampoco ponerse a prever, decir esto no se va a intentar porque total vamos a fracasar, no, no quiero ir por ahí. Pero en el caso de la autogestión que podía y de independencia del sistema capitalista o económico que podían suponer aquí en Galicia los curanchos, que bueno, por si alguien no es de aquí o no sabe en qué consiste, venían a ser como eh, una casa en un pueblo o la bodega de un bar o una casa familiar en la que se juntaba gente. Entonces uno tiene excedente este de, no sé, licor, café o vino y otro pues tiene excedente este de huevos, otro de verduras, ¿no? La gente se juntaba y era como una especie de comiona gratuita, la que era trueque, no, no había que pagar. Ahora se han declarado ilegales los curanchos o el que tenía eh, cabras en su casa, criaba las cabras, comían hierba y luego, perdón por los vegetarianos, de otra cosa, y se sacrificaba al animal y la familia se comía el animal, ahora para poder hacer eso tienes que llevarlo a un matadero homologado que hay en Galicia, no recuerdo en qué ciudad, pagar la tasa y los impuestos, llevar la carne muerta en un congelador específico homologado que también tienes que pagar para poder autoconsumirla tú, ya no hablo de ventas, sino si te lo comes tú y no haces todo eso, estás siendo un delincuente y se te puede poner una multa y otro tipo de sanciones. Entonces, em, mm, era por simplemente eh, hacer una llamada de atención, ¿no? Em, en contra de lo fácil que puede parecer algún planteamiento que eh, quizás creo demasiado utópico, pero no en contra de intentar lo que conste. Eh, de que si identificamos demasiadamente el problema hacia un objeto material o a las herramientas del poder, podemos darnos, darnos cuenta de que estamos atacando hacia un instrumento de poder y no hacia la relación de poder, y que ese instrumento nos lo van a cambiar y cuando se acabe el petróleo, pues estaremos dependiendo de pagar un impuesto a la empresa que nos eh, monta los paneles solares, que le mete una obsolescencia programada a la vida útil del panel solar, y que al final son los mismos empresarios que tenían la industria petroquímica, exactamente los mismos o que ahora empiezan a fabricar coches eléctricos, pero que no llevan un panel solar encima, sino que tienes que cargarlo en una especie de gasolineras eléctricas. Sí, con energías no renovables. De las mismas empresas y que además tienes una pieza que cada X años hay que cambiar y que es muy cara porque claro. no funciona. A ver, o sea, esto tema de desenvolvimiento sostenible, sustentable, como tal. O sea, bueno, eh, desde luego está claro que... Bueno, eu estoy totalmente de acuerdo en que no hay que concentrar o, sea, o poder en determinados objetos, entidades, como pode ser o petróleo e o diñeiro, pero sí que considero O sea, nesa, liña eh, sí que me parece que é importante que son eses concretamente no noso contexto actualmente que dentro de, de quizás nos poderían variar o sea, perfectamente son eses nese contexto o sea, neste contexto os que están a facer eh, os que conseguiron facer que nos perderamos as relacións de dependencia cos outros que nos favorecían o ben común ou, ou, ou todas esas eh, digamos, ferramentas que nos permitían vivir eh, en, com en comunidade ou como sexa sen necesidade desos elementos non? entón, non é como, como cousificación do poder senón como eh, intensificación eh, eh, da, do noso desexo do poder o sea, desexo porque a nós nos ven moi ben pois para eh, para non ten, ter que enfrentarte ao outro e convivir co outro, pois pagarle para que che fagan determinada cousa, non? O sea, so, o sea digamos que a sustitución, a suplantación eh, de, de, de determinadas conexións sociais que podían ser boas ou malas e tiñan igualmente conflictos por unha idea de que eu son independente o sea, a, o meu individuo, o individuo como tal eh, con, con diñeiro, con petróleo por outro, diñeiro e petróleo por un lado e, e diñeiro por outro pode ser autosuficiente, independente e demais. Entón, ese mito é o que hai que tirar. E esas dúas cousas son, en parte, as que, as que temos que atallar directamente, e crear unha sociedade na que non haxa esa dependencia para, en algún momento, poder, algunha vez, eh, eh, ir construindo eso que están a suplantar. ese el punto para punto positivo que yo decía, mm. eso que comentaba, en esa vía también, que estaba siendo negativo, pero el punto positivo es que eh, en este tipo de iniciativas eh, mm. creo que se está llevando a cabo un ejercicio del poder práctico por parte de una organización social en la que están siendo responsables eh, y ejecutores están tomando, están ejecutando una acción en sus relaciones de poder, en una dependencia eh, con el otro, dialogada, en la que creo que están de alguna forma siendo eh, más humanos, ¿no? Creo que se está llevando a cabo un acto de poder, pero eh, mm, habría que hacerlo de un modo ambicioso, un poco metiéndome hacia la relación con la voluntad de poder, ¿no? de que si el poder no sigue creciendo y buscando cada vez objetivos más elevados, si se estanca y nos quedamos conformes en ese pequeño acto de insurrección que estamos llevando a cabo, enseguida nos pueden eh, parar y frenar sin darnos cuenta. Entonces, defender lo bueno y positivo que tienen todo este tipo de iniciativas, pero eh, buscando mm, ser ambiciosos y no bajando la guardia, porque si no puede pasarnos como con el fenómeno hippie en el que se estaban llevando a cabo un montón de iniciativas de este tipo, pero mientras algunos las estaban llevando a cabo, el capitalismo se instaló con mucho más poder. Es decir, que lo beneficioso que tenía para un pequeño grupo de gente al final se acabó llevando un poquito hacia el hedonismo y una felicidad quizá un poco más egoísta que hacia el interés de cambiar nosotros, pero no cambiar la sociedad. Y que me parece muy bien, pero si tú cambias y la sociedad después no cambia, después la sociedad te va a cambiar a ti o a los que estaban cambiando. O sea que eh, creo que es fundamental cambiar nosotros, pero sin olvidarnos de que hai outros que nos van a intentar e poner un palo tras as piernas. que precisamente por iso, o sea, que non é que cambiemos nós, nin individuo, nin o meu colectivo, o sea, que non é a identidade do colectivo a que determina eh, O sea, non, nos ten que mover esa identidade ou esa busca de, de autosuficiencia ademais, senón o feito de, de, de, de, que, de que esas comunidades sean sempre abertas e sempre tendan a intentar cambiar a sociedade en todas as dimensións, o sea, en todas as dimensións, o sea, en, no sé, o sea, ai, Dios mío. Eh, nese sentido de que eh, de que as propostas hippies fracasaron. O sea, fracasaron precisamente porque porque querían vivir a súa bola e non lles molaba pois a historia do, do a sociedade e decidiron transmitir os seus desexos por, por outras vías pero aquí non se trata diso, trátase de crear a dependencia cos outros os outros son calquera, o sea, non é no é a miña nai, o amigo y e demás, ¿eh? cambiar relaciones, en ese sentido. E, e pienso que quería decir otra cosa, pero o sea, no me lembro. como vi un man por ahí. A ver, eh, a mí me parece... A ver, eh, no estoy de acuerdo con la vía que llevas o que, con lo que, la vía que defiendes para llegar a una sociedad diferente en la cual se pueda erradicar, si he entendido bien, el capitalismo o esta relación de poder, explotación del hombre por el hombre. Parece que es, eh, honestamente, sin ánimo de mm. atacar mm. directamente, por supuesto, eh, un socialismo utópico, es decir, todos conocemos lo que es la Comuna de París, el primer intento de Estado socialista, autogestionado, eh, y todos sabemos cómo acabó, es decir, el sistema de poder imperante no va a esperar a que ese socialismo eh, concreto en diversas localidades se extienda, además de que en un sistema completamente corrupto eh, como es el capitalismo, tiene unas, unas grandes dificultades para extenderse ese ejemplo, más que nada porque el común de la gente va a estar en contra debido a la ideología que, que mantiene el sistema. Eh, por eso a mí me parece utópico. Aunque tú consigas convencer a la gente de tres pueblos, de 300 pueblos en Inglaterra, para intentar llevar una economía, una economía sostenible, economía sostenible no quiere decir economía no capitalista tampoco. No. No, eh, a... Una vez que tengamos, por ejemplo, a ver, a lo concreto, a la praxis, una vez que tengamos eh, los 300, 500 pueblos en Inglaterra, ¿cómo conseguimos elevar esa praxis socialista a un Estado para suplantarlo por, el, por por relaciones dominante e A ver, o, o, o, que o que eu propoño, digamos, é que sí que vexo como que dicía Abraham, que era unha eficacia eh, destas prácticas é que hai unha conexión entre o local e o global, non? O sea, que eh, mm, partindo de cambiar as, as, as nosas vidas podemos eh, eh, quitarlle poder de, dos outros sobre nós, non? Eh, está claro que agora teñen moito poder eh, pero eh, penso que eh, se hai algunha vía é esa, as outras non, non, non son viables. Entón, podese facer ou non facer, eh, pero eu quero cambiar o meu presente, o sea, quero cambiar, quero ter outra vida, entón vou intentar, a mellor morro, a mellor me matan, a mellor pois pues, un monto <laughs> unha, o sea, resulta que somos 5.000 persoas que estamos intentando xestionar unha comunidade, veñen drones e nos matan a todos. O sea, é que é así de sinxelo, pero non significa eh, que por iso non vou deixar de intentalo. O sea, a imposibilidade do, do, das cousas e do acontecemento está sempre aí. Pero o que temos que aprender é eh, se queremos ou non apostar por iso. Independentemente que sexa utópico, independentemente que sexa imposible. O sea, é a vida que queres vivir e as injustizas que queres cometer ou non, ou non cometer. Simplemente, dame igual se chega algún momento a un socialismo utópico, ou a un socialismo real ou non, se conseguimos eh, derrocar o Estado é eh? que relacións tes ti eh, dentro do sistema que hai e que estás posibilitando nada máis o sea, non, non é unha pretensión de facer a revolución total ni nada, se chega, chega, se non chega, non chega o, o caso é canto nos importa nos facelo no día a día non se, non se podría entender como individualismo non, porque é absolutamente colectivo o sea, porque só non o podes facer o sea, todo intento de facer iso só solo te Fracasou. que o momento presente de tu felicidade ou de... No, no, o sea, no, de construir, de construir outras posibilidades. Para, para ti e para os demais, claro. O sea, para os demais, porque ti só tes posibilidades porque te podes interactuar cos outros e eh, porque e eh, porque aceptas o outro eh, no teu mundo, senón non É eh, que hai outros que, que están dispostos tamén, senón non, senón non hai nada, eh. Penso eu. Que dentro desta línea que estamos mantendo agora tres que hemos intervenido, la contando conmigo, quería eh, mencionar, extendiendo un poco lo que hemos comentado hasta ahora, tanto él como mi hermano, que mm, con esto de las comunidades, en el caso de Inglaterra, eh, o buscar depender menos de las herramientas de poder de un sistema, en este caso pues, pues un Estado, pues un sistema nacionalista, etc., hay que tener en, claro un punto fundamental que es, eh, por un lado, no confundir la enfermedad y el síntoma y eh, no centrar los esfuerzos en luchar contra el síntoma de la enfermedad en lugar de contra la enfermedad. con esto quiero decir que, con independencia de que funcionen o no los eh, esfuerzos aplicados a depender menos del sistema barra o ser menos jodido, sufrir menos daño por el sistema arrestado si se queda en eso es la estrategia de la enquistación, eh, del enquistamiento. Es decir, yo no veo un logro o un éxito en lo que es la preocupación social eh, o moral de un grupo de ciudadanos que buscan eh, ser menos jodidos por un sistema que es opresor, estás pegando, hombres. lógico defenderte o no sufrir daño, mientras no busquen enfrentarse a él de las formas que sean necesarias. Es decir, estás intentando no sufrir daño, pero mientras tú no sufras el daño, no te preocupas por cambiar ese mal que es la consecuencia de. él. Creo que el ejemplo que eh, puso mi hermano de las placas solares es muy significativo, pero creo que habría que explicarlo mejor lo que se ha hecho en la última reforma energética es eh, que tienes que pagar eh, un peaje por consumir energía solar tú para ti, para ti mismo. Entonces, es un punto de inflexión eh, en cuanto a lo legal extremadamente importante, es decir, eh, te están haciendo pagar por no comprarle a las empresas o al Estado esa energía. Eh, de la misma forma, ante, ante, ese, ante ese ejemplo, da igual cualquier esfuerzo que uno quiera realizar, por ejemplo, de auto, eh, comunidades autosostenidas por cultivar tú tu propio alimento, porque si permitimos a día de hoy, como se ha permitido, si no se lucha contra este canon por la energía solar que tú mismo estás cogiendo del sol, eh, te darán dentro de un mes o dentro de un año, dentro de dos, en España, en el país que sea, pues ahora tú nos vas a pagar un canon, un, un peaje, por estar consumiendo tú de tu puerta en lugar de estarnos comprando a nosotros por eh, un peaje, un canon, por estar realizando un comercio local en lugar de estar recurriendo a las vías habituales, como si legalizaron los curanchos o como, eh, perdón, en Galicia, las bebidas y los productos artesanales que te obligan a eh, pagar un, sello de calidad, que en realidad implica tener un montón tremendo de dinero que todas las familias que llevan siglos vendiendo productos tradicionales de corte tradicional, etc., se hundan. Entonces, esta estrategia de conquistamiento lo que haría sería no solo no cambiar nada, sino ralentizar, retrasar apenas eh, ese ataque o ese mal eh, del sistema eh, en el cual durante un periodo de años te estás librando de él porque te estás autoabasteciendo, pero que echa la norma, echa la trampa, sabes que lo que decía de la comuna, de, no van a dejar que eso siga así. Entonces, está muy bien eh, adoptar estos patrones mientras se dedique el mayor porcentaje de los esfuerzos y de los movimientos a intentar cambiar el sistema imperante. No vamos a ser tontos, vamos a intentar cambiar este sistema, pero mientras de paso estas pequeñas estrategias de autosostenibilidad, pues mira, las llevamos a cabo y así sufrimos menos. Pero como sabemos que siempre van a intentar reventarlo de la manera que sea, a veces con impuestos ah, especiales o la forma sí, que sea. Entendí. O sea, entendín. O sea, eu o que estou plantexando, o sea, estou totalmente de acordo contigo en que así eu non estou plantexando que ti fagas por, por sobrevivir. O sea, eso pode ser un motivo polo que ti eh, inicies unha, unha estrategia. A verdade é que puse un exemplo máis conservador, o sea, justamente hai moitísimas outras propostas que están detrás de todo isto que englobei, eh, que apostan pola desobediencia civil, que promoven a ocupación, que, eh, que non están dispostas a pagar unha multa, eh, porque me digas que, que, que non podo consumir eh, enerxía solar e demais, o sea, en realidade, todas estas cousas non están en contra de loitar contra o sistema a outro nivel, simplemente se complementan, non é loitar contra o sistema e se cadra facemos iso, é que non, é que hai que facer as dúas cousas, e as dúas cousas teñen que estar xuntas e coordinadas, ao meu ver. Entón, non é poñer a dicotomía unha cousa ou a outra, eh, o sea, o que eu quería plantexar é que se non facemos iso, se non empezamos a quitarlle poder o poder a través dos mecanismos que teñamos que é crear eh, ir creando outra sociedade, non imos nunca, por moito que loitemos contra o sistema, gañarlle, o sea, nin, nin manifestacións, nin leches. O que significa é que hai que facer as dúas cousas e non vale con unha soa. Esa está, o sea, é eso. E, e canto menos inxenuos seamos na construción dese, desas outras alternativas, e saibamos que, que se vamos pola vía legal, pois pues, tampouco temos metas posibilidades, nin nos van a, a fastidiar menos, pois mellor, pero tamén é certo que hai xente que non o considera así e non é, é, é, é o que sí que considero é que non por iso lle vamos a impedir facelo, que o fagan xa se darán conta se é viable ou non é viable se fai falla a violencia ou non fai falla a violencia se hai que apostar ou non hai que apostar está claro que cada un ten a súa sensibilidade e segundo como vayan as cousas pois, pois irás aprendendo que é o que temos, que se nos poñemos a falar entre todos pois aprendemos e desaprendemos outras cousas que é o, que é o bono eh, Bien, sí. eh, bueno, rápidamente, unha reflexión, unha pregunta. Eh, creo que eh, vou falar de categorías, non? <laughs> Como os sí. de tal, eh, na esquerda eh, hai un problema que creo que se leva vendo no último, bueno, non sei, transhistóricamente, de feito, que é un nudo borgiano, non? De feito, non? Porque empezas ti colles eh, eh, a definición de xustiza de Aristóteles, non? Luego llegas a, a definición de justicia de alguien como Deleuze que te hizo la justicia justa, Logo chega unha definición da justiza de Foucault que fala de todo un entramado para estatal de ordes, de obediencia, etc, etc, legitimar unha xerarquía de clase definida e seguimos falando, seguimos reformulando e ti dís, joder, eu logo me baixo a área, baixo má rúa, non? E vexo, vou contar dous, dous casos claros. Un, os dous de Coruña, non? Que de onde son, evidentemente, non podo practicar chin, porque son de, son, son de Coruña, eu estou practicando chin, practicando Coruña, vai que saber Eh, un caso non? institucional das forzas políticas non fai uns meses un peche da fábrica de armas de Santa Bárbara da Coruña para mí esa industria é Mr. Danger non? sempre, sempre o digo non? e as mesmas forzas que protestaron en contra do peche desa fábrica de armas fundamentándose nun conflito laboral se reformará a institución de traballo non reformará o que significa institución productiva foron as mesmas forzas que onte se posicionan en contra da guerra de Sir sí. oye, me está llamando gilipollas porque o mellor é así. Entón, isto é un caso institucional, pero isto queda aí nun algo que tocaches por aí diante que creo que é a desmemorización colectiva que como vivimos nun tempo presente, nun tempo coetáneo sincrónico, vai todo basado de non? Según vai vindo, pois así vamos actuando según vai vindo. Eu sempre eh, escritaba o Randariz, o profesor Randariz un día, non? que decía, o a variable tempo fundamental, non? mas hai que pensar a variable espacio. Non? O tempo no espacio, o espacio no tempo. Non? Sempre, sempre que pensar e sobre todo un punto moi concreto que creo que non sei, a mí preocupame moito non? como persoa eso, que, que pode mostrar certa resistencia eh, pode ser moi utópica que pois, é super utópico non? que eh, no caso dos desahucios non? É dicir, ti, eh, cando falas de desahucios, eh, falas de, de atacar un orde estable, constante, que se asumir como un sentido común. É dicir, eh, para ter unha vivenda, tengo que pagar un aluguer ou unha hipoteca. Mm. Eso foi a tradición e ti dís, eh, o problema son as formas de relación para coa propiedade, falábamos antes, non? Son os problemas de relación coa propiedade. E para os desahucio, cando se para, eh, logo o problema ven despois. O que se invisibiliza é o despois, aí que faz con isto? Porque evidentemente van votar con outra orde. Van, van a querer seguir votando dun dereito propio da súa propia existencia que está eh, performada nun lugar de referencia, que é o seu fogar. Non? hogar que pode ser alugado, hogar que pode ser hipotecado. Problema, que a propia clase social mostra as súas propias reticencias, as súas propias resistencias a ter unha existencia non comercializada e dicir a xente que subir. Claro, non, es que si, sí, non pagar el alquiler, pois pues habrá que echar. Claro, non, es que si non pode pagar a hipoteca, pois pues habrá que echarla. Oiga, pero se a vivenda é un dereito, se a vivenda é un dereito, se que eu, se a vivenda é un dereito, que é o que pasa aquí? O sea, o teu pasaporte foi o traballo asalariado, ou un principio de, de ascripción a propiedade, é dicir, que teus pais tenen un piso e xo entregan unha ti, non? E dicir, bueno, temos este piso por rapar e aí te vai. Pero esqueces novamente voltas a invisibilizar todos os condicionantes sociais que hai en torno a esa delegación. É dicir, por que la familia Pérez puede tener un piso o van delegarlos os seus hijos e la familia Rodríguez ten que vivir con Cristian. Mm, es un individuo que <laughs> eso, no condicionado, que chegou ata aí, non sei, eu creo que moitas veces pecamos un pouco de perda de perspectiva, e a mí me encanta fallar eh, por, precis por precisamente todo esto de a ver si llego a la esencia de la izquierda, o a ver si llego a la esencia de la revolución, a ver si así podemos realizar la revolución, etcétera, etcétera. E, curiosamente, os actos, desde o meu punto de vista, eh, que seguramente se menos utópicos, que son máis directos, eu sempre falo moito do Black Bloc, o Black Bloc eh, unas estrategias de creencia performativa muy claras y e muy definidas. Y e nunca creo que a ninguén sorprenda que un activista o Black Bloc te diga mira, tío, yo es que me quiero cargar el capital. Y e como me quiero cargar el capital, yo ataco símbolos capitalistas. Pues, ¿qué un símbolo capitalista? Te voy a explicar, te voy a decir, mira, pues yo la propiedad, eso, pues un cochillo no lo quemo pero a lo mejor sí que ataco cajeros, sí que ataco bancos, sí que ataco infraestructuras del capital, etcétera, etcétera. E o Black Bloc é un movimento de resistencia, disidencia e contestación ao sistema en rede, bueno, son estrategias máis que movimentos, máis, máis ben que movimentos. Son estrategias que atacan e van ao corazón da lógica de reproducción sistémica. Máis, precisamente, o público que somos, porque, porque somos público, de, non? que sacan as imaxes de Seattle ou de Génova, tú te quedas mirando, joder, no hemos tumbado, porque bueno, ahí con cócteles molotov y tal, ¿no? Eh, siempre hay una criminalización, que es lo que dimos por antes de Overclock. Ya, pero nos utilizan, ya, para visibilizar toda esta vaga de cambio, ¿no? Que falas con de outra vez, dicen, mira, los hombres tortuga, pues sí, hombre, sí, está moi bien, pero se non é, porque que estás aí, eso non se visibiliza. Entón, eu creo, creo, Se dice que es una lógica de cambio de resistencia pacífica no puede ser. Porque con sonrisas y abrazos, hombre, para tu aparente, pues, puede ser Pero probablemente a botín le vas a dar besos y a lo mejor con botín, bueno, pues mira, pues, eh, no, no todo mundo piensa igual, pero no sé qué estás cambiando. Pero a violencia está totalmente censurada, está estigmatizada y... desjustificada para a colectividade que exer. É dicir, eh, a Fainada vivimos un accidente, bueno, lo da Grois, e ti realmente ves todos esos fallos que hai estructurais, e realmente hai unha violencia no momento que sin ninguna responsabilidade. E cando o propio funcionamento do Estado legitima praxes violencias para mantenernos nun estado de coerción, nun xeito de seguir reproducindo un sistema a todas luces injustas, que é violencia e por qué, en qué momento nos, como protagonistas e suxeitos de transformación y e de cambio, negamos las herramientas más directas, lo digo, sí, ¿eh? yo me, da igual, para, llegar ahí es reventar con todo, porque luego, oye, quedar aquí y nos rayamos todos los 50, 60, 70 personas, guay, o sea, brutal, porque el brainstorming fundamental, pero se logo no non aplicamos, a mí de qué me vale, a mí, que digo a mí, digo a gente que te chame y te dices, mira, tengo una hipoteca, no puedo pagarla, me voy a ir la calle. ¿Qué hago? No pagarla, quedarte en esa casa y llegamos contigo. Pero luego la gente, el discurso, es otro. ¿eh? El discurso es la práctica. Entonces, yo no sé, no sé, no tengo necesidad por las contradicciones de, de, Bueno, para. Yo quería contestar, más que nada, eh, No, no, no, no, es una contestación para algo de por qué eh, podemos algunas personas eh, evitar la acción directa de, por ejemplo, el Black Primero, no digo que haya que hacer el Black ¿eh? No, no, no, no, por supuesto. yo incluso puedo apoyarla, si puedo apoyar otro tipo de terrorismo estructural que el sistema capitalista. Pero, ¿por qué tengo mis ciertas, ciertas dudas contra las acciones directas que no van ligadas con una acción revolucionaria de masas? Ahora mismo el sujeto histórico que tiene que iniciar la revolución es la masa de, la masa de trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿eh? Clase proletaria. ¿Cómo? Clase proletaria. Sí, proletariado, efectivamente. Pongámonos marxistas ortodoxos si queremos. <laughs> Pero en el momento en el que estamos en un Estado capitalista opresor, que tiene, tiene todos los medios para criminalizar un movimiento que, por muy concienciado que esté contra el capitalismo, puede servir para los propios intereses de la burguesía, en tanto en cuanto es capaz de criminalizar un movimiento que intenta luchar con el sistema, no es una contradicción exponerse tan abiertamente, es lo que decía Trotsky, yo no soy trotskista ni mucho menos, <laughs> es lo que decía Trotsky en cuanto al terrorismo individual. ¿Hasta qué punto late el juego a la burguesía? ¿Hasta qué punto la burguesía es capaz de manipular esa acción directa contra el capitalismo para decir mira qué malos somos o mira qué malos son eh, y no sigáis a esos que son los que realmente tienen conciencia de clase para que nosotros sigamos en el poder? Ellos tienen el poder de, de manipular la realidad completamente. Por eso el terrorismo individual es tiene una doble cara. La, cara de, muy bien, estás luchando con el sistema, y la cara de, cuidado, te estás desligando de la clase trabajadora, que es el sujeto histórico que tiene que iniciar la revolución. Por eso, eh, ¿por qué el, 15 15M, eh, la plataforma antidesahucios, eh, se ve con, a veces injustificadamente, otras justificada, con recelo desde los movimientos comunistas o los movimientos anarquistas, bueno, los anarquistas no tanto, pero desde los movimientos comunistas que luchan... Revisionistas Sí, <laughs> Sí, momentos comunistas en nuestra España pocos hay, ¿eh? Hay una Podemos ponernos súper ortodoxos. No, hay Una persona, un partido comunista, sí. <laughs> Sí, una persona, un partido. Pero. Ahí ahora sí me En el momento en que esas, eh, ese movimiento espontaneísta no tiene una vanguardia revolucionaria dentro de ella, se convierte en una mera en un movimiento baladí para, para, para la causa final que es la revolución y el cambio de sistema desde el capitalismo a otro eh, al, siguiente, que, sería el socialismo desde mi punto de vista. <laughs> Eh, desde otro punto de vista, bueno. Eh, pues eso, básicamente. Em, ¿A favor del terrorismo individual? Sí, en la medida que la clase proletaria no se vea influida por la clase dominante para criminalizar a, esos actos vandálicos, entre comillas, que, propugnen propone, el cambio de sistema. Simplemente. que no, es un pequeño, sí. Hay una cosa que, que nos está diciendo y que también, está clarísima, y es que toda esta dicotomía nosotros ellos es peligrosa porque nosotros somos, vivimos, consumimos y suministramos capitalismo. Claro, ese es el problema. Ese es el gran problema. Somos, nos... somos nosotros y nosotros. ¿Nos cambiamos nosotros o, no cambiamos? Entonces, hay que vivir, saber vivir con esta contradicción. Claro, obviamente hay que operar contra los síntomas, hay que operar contra la enfermedad, hay que operar contra nosotros mismos, hay que crear discurso y crear acciones, pero siempre hay que tener en cuenta que somos nosotros y nosotros. Y supongo que por eso es tan difícil. Y que precisamente por ser nosotros, por eso el capitalismo siempre va tres pasos por delante de nosotros. porque necesitamos todas todo esto, los exemplos concretos que se han dado, por exemplo, os furanchos, la energía solar, todo tipo de cosas entre claro, nosotros mismos les estamos enseñando el camino que tienen que, que tenemos que quitarnos para poder seguir viviendo ahí dentro. Entonces, Esto ya por muy en plan catastrófico. <laughs> o sea, ahí estamos dando ya o, que tienen que hacer, ¿no? Obviamente diríamos pues, tendríamos que, así como la derecha históricamente siempre se aprovecha del, pensamiento de la izquierda, si lo vemos en términos izquierda la izquierda debería aprovecharse del pensamiento de la derecha en estos mismos términos. Y tiene que haber una anticipación y una visibilización de... Con todos estos actos, por muy, muy tibios que hayan sido, el 15M ha sido algo, eso no cabe duda. Puede ser más tibio, puede haber sido un fracaso, de hecho yo pienso que muchas cosas que han sido tibio y muchas un fracaso, pero ha sido algo. Como fue algo la Comuna de París, mayo del 68, obviamente en escalas diferentes. Fue algo. Lo que ha pasado es una radicalización, pero inmensa, del discurso de la derecha. Lo estamos viendo. Solo hay que poner un programa de televisión o de radio para ver lo que dicen los tribunales de extrema derecha, esto hacía 20 años no se decía no se atrevían a decir esto. Ahora hay una, radicalización extremada del discurso para contrarrestar posibles, los posibles logros o los posibles caminos que se han alumbrado. Entonces hay que, igual hay que visibilizar un discurso de extrema izquierda y naturalizarlo. los que está arrastrarse todo el discurso a la derecha. No solo es mediante acciones, también es mediante discursos. Está arrastrando eh, cosas como esto que está haciendo UPyD, que es lo mismo que hizo Le Pen en Francia, de sacar sobre la mesa temas que se daban por supuestos, que ya eran así, se está operando un retroceso sobre el feminismo, se está operando un retroceso sobre la violencia de género, y lo siguiente es la xenofobia, y esto va a pasar. Y lo que hay que hacer es contrastarlo con otro discurso potente, sin olvidarnos de las acciones más puntuales, más individuales, más colectivas, El problema es que, claro, hay que hacerlo todo y Y tenemos todo el tiempo del mundo. pois pues eso, justamente compaxinar a vida con todo iso, ¿no? O sea, que eu O sea, que polo donde nos teñen pillados, o sea, nos teñen pillados porque pensamos que temos que vivir e despois facer estas cousas, non. Temos que vivir con esas cousas e crear as nosas vidas en torno a eso. En torno a iso, porque senón perdemos sempre, claro. O sea, se queremos vivir, gañar o noso soldo despois estar, o sea, hai que crear as as sinerxas de maneira que Algunos sí sabía, pero bueno. Un apunte de chico de 30 eh, segundos. Sí, eh, están, a ver, ¿qué que son las dudas? Bueno, 30 segundos, patito. que son, son las dúas. Eh, dos os dous ou non ninguno? ningún? Eh, ¿Qué? 30, 30, eh, eh, la palabra terrorismo, que a día de hoy es neolengua. Terrorismo es actuar eh, intentando afectar a, la, a, la, a, la, a las actuaciones, decisiones de otras personas a través de inculcarle miedo. Pero ahora se utiliza el terrorismo para todo acto violento o destructivo. Entonces, sin ser bueno ni malo, una cosa es terrorismo, otra cosa es destrucción y otra cosa es violencia. Entonces, hablar de terrorismo individual por romper un cajero, romper un tal, estás hablando de que si le resulta rentable o no a esa empresa tener ahí una sede o tal económicamente que sabe que la van a destruir o etcétera. Pero eso no es terrorismo. Entonces, simplemente diferenciar esa palabra que a día de hoy se está mezclando todo un batiburrillo de conceptos dentro del terrorismo que son muy distintos. Y el tiene el segundo mío es que los movimientos de izquierdas, medianamente concienciados, saben perfectamente que una deriva hacia la extrema izquierda lleva por consiguiente una deriva hacia la extrema derecha. El fascismo no es más que una reacción contra el socialismo, cuando surgió el fascismo en Europa, cuando los movimientos socialistas estaban en auge. Así que tenemos que estar preparados para ese discurso de extrema derecha, tenemos que saber cómo contrastarlo Quizás tengamos que radicalizarnos más a la izquierda todavía para contraponer la verdad es que no digo. Es que no, podemos ser tibios en ese aspecto. En el momento, en el momento en que nosotros dejemos de, dejemos de irnos hacia la extrema izquierda, ellos se asentarán todavía más en el poder dentro del fascismo. Eh, y los 30 segundos, no voy a seguir. Bueno, pues muchas gracias por... ¿qué? Ah, eh, seguimos a 4 Con qué? Ah, con desobediencia civil, a ver si aprendemos cómo se falla. No recoger la diploma hasta aquí.